Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užim 2010-2011. Kuna ibad Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Ve kul rabbi zidni ilmi. I reci, Allahu, uvećaj mi znanje, uvećaj mi znanje, Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على U medresama ovdje čak imaju predmet koga zovu imamet. Pa tu uvježbavaju kako hođa ustaje, kako sjedi, kako se okreće. Jes, prepisali se puno iz crkve, jer nisu ni prepisivali crkva im samo naložila još na Berlinskom kongresu kako će مقدام يرغب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة ألف الإذلال وقاما Danas imaš ummetu znači na hiljade dobrih hatiba, znači dobri za koji dobro hudbe drži. A nisu lema. jer kod nas mi nekada bucamo pojmove, veli dobro vazi, on je kaj neki učenjak. Može biti baš da nije tako. كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائل الرب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائل الرب اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع غير استكاد سيتي دا ملك دعاية بس إذا فات لها بطوية وخلق الإنسان ضعيفا شبك بريجيغا ovdje na drugi ajet, znači odmah se tu ovaj reaguje. Tu ne smije reći, hajde nije mudro. Ne, tu je mudro. To nije vrijeđanje. Čovjek rekao Ali ima treba u Basir, popraviš ga. Ne da namaziš, pa šta toli, šta će ga popraviti. Sve to ima negdje u Ne, ne, ne.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 Ovo je vjera, dozvolite da se obrati. Znači, ovo je vjera koja ima potrebu da se govori o njoj. Da se obraćaš ljudima. Da se obraćaš u svim prilikama i svim nivojima ljudi, da se obraćaš vjernicima, da se obraćaš nevjernicima, da se obraćaš ženskom svijetu, da se obraćaš djeci, da se obraćaš hajvanima, biljkama, ostalim stvorenjima. Pa ovo obraćanje, ovaj hepabet, ova hutba, kao što svaki ibadet, i kao što svaki segment našeg dina je precizan i ima znači smjernice kako i na koji način, tako i sam vid hitabet. U medresama ovim čak imaju predmet koga zovu imamet. Pa tu vježbavaju kako hođa ustaje, kako sjedi, kako se okreće. Jes, prepisali su puno iz crkve jer nisu li prepisivali, crkva im samo naložila još na Berlinskom kongresu kako će. I vidimo stvarno, i kažu, pođi plakalo dijete, Božinca se trudila da ga utješi, ko je gripe naletle svašta nešta Ljulja i ne ljulja, džaba, dijete samo u risku. Kaže, hođa više sam ljutio, veli, daj to dijete, on posadi, predame. Šta je sad kaj? Posadi, predame i pošao hođa da vazi djetetu. I onaj hođinski način, kad dijete mašla zadrima, dođe sebi, zaspa. Veli, odakle je ta metoda? Pa kaže, nemoj učiti mene, 20 godina uspavljivam ljude, znam ja kako se ovaj posao radi. Mi trebamo kazati, mi trebamo do kraja života ne dati ljudima da zaspu. Ne dati im da zaspu. Govoriti, ali govoriti po sunnetu poslanika, ali salatu wasalam, kako bi imalo efekta. I zato nam je cilj iz ovoga predmeta da naučimo određene smjernice. Jer ovo je predmet koji znači ovaj može se onako iz znači općih dokaza zaključiti kako se treba između ostalog ponašati. Prvi uvjet je znači da čovjek kao u svakom drugom tijelu bude iskren. Znači da ide i srca na drugo srce. Jer mi često gledamo, mi često gledamo jedni drugi. Tvoje oko, ono ne može osjetiti. Tvoje uho, ne može, znači, ono može čut. Ali može li uho osjetiti miris? Šta vi mislite? Uho. Može li uho osjetiti neki miris? Nešto smrdi ili miriše? Ne može. Zato ima nosina, on je tu zato namijenjen. E tako ima srce koje treba da osjeti da primi ili da odpije. Shodno u kakvom je stanju to srce koje govori, a isto tako u kakvom je stanju to srce kome se obraćaš. Pa vi znate da je Ibn Kajim i drugi stavili srca u tri neke faze. Srce koje je potpuno mrtvo, keafersko, nevjeričko, monafičko ako je u akidi. Srce koje je bolesno, a to je srce muslimana koji ima velikih grijeha, a zaboravio da se za njih I srce koje je zdravo, to je mu'minsko, koje stalno, svaki dan, samo se znači, raspravlja ili će 70 puta istikvar, ili će 100 puta. A mi u ovom je vremenu, pošto puno činimo grijeha i tu nije ograničenje, imamo pravo da po hiljadu puta kažemo Estagfirullah wa etubu ilaih. Da se kajemo Allahu Đelešanu, jer nama nakon svaki riječ treba ili pendrek ili stikfar. Jer često ne razmišljamo šta često kažemo svojim jezicima. I zato nije džaba Kur'an kazao, kazao وَلَا تَقُولُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ Nemojte svojim jezicima kazati ovo je haram, halal, a ovo je haram. Nešto što znači nisi siguran posto. nego ti nešto hoćeš da uhalališ ili nešto da uharamiš. Da bi na Allaha iznio laž. A oni koji na Allaha iznose laž, la Oni nikad neće uspjeti. Pa kažem, na prvom mjestu iskrenost. Ihlas. Da pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala a ne da bi se ti pročuo, za tebe se čulo i zato je, znači, širkul asgar, mali širk, ne mal po svom, znači, po svom obimu, on je veliki grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ali kada se pravi razlika, nije onaj širk, juhriž min al koji izvodi čovjeka iz, iz milleta, iz dina, a to je da čovjek ima u sebi, u, dubini negdje tamo, nek se ipak sazna za mene, čija ga je majka rodila, Rija, znači, znači dočaravanje, <clears throat> znači samodopadljivost, ođb, šuhret, da se pozna, zna. Sve su to munatički, munaška oboljenja koja narušavaju taj iskren nijet i znači iskren na kraju krajeva tevhid kod čovjeka. Znači nijet na prvom mjestu, a onda drugi šat mutaba. Sljeđenje poslanika, ali salatu wasalam. Kako je govorio poslanik, ali salatu wasalam? On je imao, draga moja braća, u svom obraćanju. Zato što je poslanik, Allah ga je odabrao. Živio je sa pjesnicima. Danas ljudi ne znaju ni svoj bosanski jezik pričati. Ne znaju, znači, postaviti pitanje kako treba. Mnogi ne znaju, znači, bez nekakve ovaj, e, napetosti, razgovarati, pa čak kad se ne slažemo. A zamislite onda da smo u društvu neki veliki stihoklepaca, pjesnika, koji se igraju sa riječima. Pored toga opet su oni slabi, znači pored Korana. I zato, kada je poslanik, kada je salatu oslam u Mekki počeo da poziva, jedan mušik mu je došao i rekao, o Muhammede, ja sam čuo da si ti lud. Ili čuo sam da si poludio. Pa ako dozvoljavaš da ti ja budem od pomoći da te liječim. Pa sad on gleda reakciju poslanika ali salatu wasalam. Nije poslanik ali salatu rekao pa daj, živ bio, kako možeš tako govoriti? Pa ima smisla, pa ovo, pa ono. Znači, kad tako govoriš, to je već vid. Znači, ha, ima tu nešto. Nego čovjek koji nije lud, on progovori Koranom i sunnetom. Pa je poslanik sam gledao u njegove oči rekao Innel hamdelillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ, بال... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا kaže Možeš to još jednom ponoviti. Pa je ponovio poslanika, ali Nama nekada do sada jednom ono pošat. Daj, vidi ovaj, ovaj vas jedno ponavlja. Ponavljam objavu, pa ništa novo. Nisam o sebi ništa rekao. Kad počnem ja o sebi nešto govorit, onda kaže, ma tu za bac, počeo se malo. Pa je tri put ponovio, pa rekao, tako mi Allaha. Ti nisi lud. Ti si ludima poslan. I zato govorite sunnetom poslanika, ali salatu wasalam. Zato nam je inša Allah ovom je predmetu i u planu da ovu hutbetul hađe naučimo svi na pamet. Nije to problem. <coughs> Ponavljat ćemo je, drugi će je ponavljati, mi ćemo ispravljati da vidimo kako ide teđvir. Ove ajete, pa ovo je samo uvertira da naučiš kad sutra staneš negdje i kad kažeš innal hamdalillahi nahmeduhu nasta'inu nastagfiru, nemoj misliti Ništa drugo osim da govoriš Allahovim govorom. I znaj da je ovo uvertira, smo prošli put kazali, da pripremaš čovjeka kad mu kažeš Amma ba'd, a nakon toga što vola ne klanjaš? Što si Allahu asija? Pa vidiš, ti ti sam sebe stvorio. Jer taj ga govor smirio to već objava. To je već objava gdje on ne mene reći pojača, ja ću, <laughs> možda ako ima žina u sebi. Onda će se on prevrćati taj će vikat ugasiti, ne mre podnijeti. Pa zbog toga, znači da govorimo po sunnetu poslanika, ali salatu wasalam. A poslanik, ali salatu wasalam, je imao ul kelim. Dat mu je skrovit govor. Znači, malo bi kazao, a puno bi značilo. Pa dolazi mu čovjek i kaže, au sini ja rasulom, posavjetuj o Allahu Kaže, la tagdab. Ne ljud se čovjek. I ponovio to nekoliko puta. Nemoj se ljutiti. I ovdje je bio hadis lejse, lejse šedidu bi sur'a. Inneme šedidu men jemliku nefsehu fi gababi. Kaže, nije Jak onaj koji može sve povaljati kad se pohrvi. To nije jak. Po riječima poslanika, ali selam. To ne znači da on je mutav sad. On je jak, ali znači, nije znači jak onaj koji, je, koji može se dobro hrvi, nego je jak onaj koji savlada svoju ljutnju, koji se savlada u velikoj I Zato kaže poslanik ali selam, inne na sabru inda sodmetil ula. Zaista je sobr kod prvog udaca nek te zvizne dobro, ti onda kažeš, neka sada vidim, da razmislim šta bi ja trebao raditi, da ćeš ti vidjeti šta bi trebao raditi. Ako ti budeš prvo rekao, e, on mene pleskao, mene ga odmah stožinom, takva dava ne ide ni u zemlju, kamom po zemlji. Zato, draga moja braćo, govor je zgrovit. Lijep govor. Inna Allahe tajibun, la yakberu illa tajiba. Allah je lijep, prijatan, i voli samo lijepo. Kelimetu tajibetu sadaka. Lijepa riječ je sadaka. Lijepa riječ, znači baš lijepo izgovorena koja će ostaviti efekat kod onoga kome se znači čovjek obraća. I zato ko bude govorio Kur'anom i sunnetom, njegov govor mora biti lijep. I njegov hitab mora biti lijep. Treba samo da onda obrati pažnju na nekoliko momenata. Primjer radi, došlo je u srnetu da je poslanik ali salatu wasalam, kada bi držao hudbe, nije se šalio. Dok u naučnim predavanjima i u Lema i danas ovaj, često se našali. Ljudi sjede dugo časova, e, zamor, mozak se napne, pa onda znači reuihu kulubi sa'ate badasa. Ili ovaj hadis daif. Malo srca treba nekada malo im dati i onaj, da kažem, oduška, a to je da šehovi uvijek nešto kažu simpatično, onako lijepo, pa se ljudi nasmiju. Ali zamislite sad, na hudbi, hatib kaže jedno, ano, džumhur, puna džamija, upate se za stomak. Pa on kaže drugo, on se opet upate za stomak. A on sedam dana njemu neće doći na hudbu. I onda se on još smiju ovih sedam dana, koliko će. I šta je onda, kakva korist za islam? Međutim, oni koji su stalno oko šehova, pa imaju i veliki zamor, pa nekada da se i nasmiju. To je kao so u hrani. Ne smeta, čak nekada dadne lijep, jel tako, i ukus. Pa je poslanik, ali u wasalam, toliko se napinjao na hudbama, da su njegove, znači, žile koje su oko vrata se nadimale. Čak neki kažu poput prsta. I podizao je glas. I otuda je došlo da mimber, znači, bude izdignut. Najviše tri stepenice. Da čovjek stoji. Jer ne ti sjedeš plaho galant. To je već pozicija gdje stomak uzme svoje, zavališ se, nije baš jednostavno da, da dadneš takvu pozornost. Zato je primjer radi na hudbi, ima poglavlje u Buharinom sahihu, gledanje imama dok je na mimberu. Ne gledati sebi u noge, ide u neki čošak. I to je dokaz nezainteresovanosti. Nego gledanje, znači mama, obraćanje pažnje da ti i očima i ušima i srcem i nosom i zubima i vjetrom i bubrezima svim pohvata što se može pohvatati da to djeluje na tebe. S druge strane, on se obraća, on će tu povisti ton, možda će negdje i lapsus napraviti. Ti odmah naređuješ dobro, onda od zla. Vidjeli ste kad citiramo nekada ajet pa se zapetljamo, to je vohulikala insanu baifa, čovjek pređe ga, ode na drugi ajet, znači odmah se tu ovaj reaguje. Tu ne smije reći, pa hajde nije mudro, ne, ne, tu je mudro, to nije vrijeđanje. Čovjek rekao samijun alima, treba samijun basir, popraviš ga, ne mereš u namazeš, pa šta fali, šta će ga popraviti. Sve to ima negdje u Koranu, ne, ne, ne. To treba biti poredano. Tu se reaguje, tu je znači opasno da se šuti. Ali opet ima ko reaguje. Zato trebaju u prvom safu da budu ljudi koji su ehl zato da ako čovjek zapne da se ne bi znači šta ovaj desilo. Znači, taj hitab, draga moja braćo, obraćanje ljudima je nama svima naređen. Svima nam je naređeno. I zato Kur'an kaže وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Neka bude skupina od vas. ovo ne znači skupina treba, a ostali ne trebaju. Ovo je ovakav stil Kur'ana, jer mi svi moramo naređivati dobro, a odraćati od zla. Svi moramo govoriti, pa zato ima i lugatul i šare. Ima, ima znači jezik i šareta. Pa ćeš vidjeti često ljudi kada govore, i to je jedna greška u, u hitabu, znači stave ruke u džepove. Nije to baš dost, ne, nije dostojanstveno tako. Ili ne znaju šta će s rukama. Znaš, čovjek počne da vazi, ali ne zna šta će s rukama. Pa kaže jedan daija, kad ja sam vozio prije ovaj svoje dave, vozio kamion i slagu kartone. I kada primijetit ćeš, kad ja držim predavanje, da ja uvijek nešto, znači, slažem. Ovaj, vidjet ćete kad ja pričam sa Ebu Hamzom Pierre Pogelom, rekao, dođi li ti nekada da ovaj, se prisjetiš boksa i tako dalje. Kad dođem pa primijetio skaj kad ja vas ja često ovaj, znači, a, vidjet ćete jednog našeg uvaženog daju da on uvijek ovako nešto rukom, znaš, ovaj. Svaki, znači, daja ima i treba s rukama nešto uraditi. Neđe i moramo staviti. Znači, u džepi ne smijemo staviti, zavrati ne smijemo staviti, ne smijemo napred gard, a pozivaš ljude u vjeru. Znači, s tim rukama moraš ovaj negdje, a isto tako ne smiješ da se primijeti da te upadla trema, ti pozivaš u najveću istinu, pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga u tom samom hitabu, ovaj, pored toga što ti ovaj, ćeš biti ubjedljiv, govoriš Allahu govor i sunnet Allahu poslanika, ali salatu wasalam, treba znači imati određene znači kodekse i u tom samom znači hitabu. Između ostalog znači je skrovit govor. Znači uvijek nekako nemoj početi s brda pa otići u dolinu pa onda s doline na brdo pa znači nepovezano na kraju ljudi kažu pitaš i o čemu ovdje se znači može kritkovati i džemati, i hođa. O čemu je pričao kad ne znam Bogan o svačemu je nešto pričao dobro je govorio, samo ne znamo čemu je govorio. To može biti ovaj, slab odnos ljudi, nisu obratili pažnju, a možda je stvarno i taj koji govori svašta nabrljio tu, svašta izgovorio, pa ljudi ne znaju kako bi nazvali taj ders. Ne znaju ime tom dersu. Šta god hoće da stave ime dersa, ono ćemo drugom ovdje pričati. Pa je zato bitno da se susredimo, znači i odredimo jednu tačku o kojoj govorimo, da bi znači ostavilo to više efekta. Znači je zgrovit govor. li da u svom govoru znači budemo ubjedljivi u smislu da znači govorimo ovaj sa ubjeđenjem da to ne bude, a kako ćemo govoriti sa ubjeđenjem, moramo ono što govorimo znati gdje se nalazi. Znači, da ne bi mi rekli ima jedan hadis, pa na neko rekao, gdje je taj hadis? Ti onda kažeš, mogu li ja pobjeći odavde? Ne mereš sad pobjeći, gotovo, izazvo si, ti si na Mejdanu, znači verbalnom, sad moraš, nemoj viceve pričati Pričaj znači kala Allahu wa kala i zato čovjek mora da uči, da čita, da znači ovaj savladava određene discipline i da onda kad počne govoriti opet ima olakšanja da se sve sredi u, jednu, u jednoj temi kako ne bi ga mogao neko znači brzo, jer danas šeitan želi svako dobro sjelo da ga pokvari. Da jednostavno, znači, ovaj, taj hajr koji se može desiti, da na neki način uprska. Pa moramo i tu, znači, biti oprezni. Moramo voditi računa da nam lica budu blistava. Znači, da budemo baš onako kako je opisan ehli sunnet, ko kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَمَّا الَّذِينَ بْيَبَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ A ona čija su lica blistava, oni će u Allahu i milosti u džennetu vječno ostati. Znači, ehli sunnet je blistavi lica. Nisu neke smrtnute face. To nemojte pogrešno shvatiti, pa sad imam neki crnac, on veli nisam nije mu bijelo lice. Ne misli se na to. Ili ona je druge neke boje, jel tako dalje. Nego bijela lica se podrazumijeva, znači blistava, smirena, lijepi pogleda. Dalje, draga moja braćo, kada govorimo o Allahu i vjeri, nemojmo, nemojmo smatrati se zubi aure, nakostrešimo se ili sakrivamo zube. Uvijek neke kelimetov sadaka, nek to ide usput. Znači, lijepa riječ, lijep osmije. Obraćamo se, znači, mi želimo sada da prikažemo taj din, ono što je Nek koji osmijeh ima u našim prsima, da taj osmije sada izađe na lice i da on nađe mjesta i kod, i kod drugi ljudi. Za kraj, uz Allahu te bareke tala pomoć danas u ovome, znači, pogledu, citirat ćemo nekoliko puta ovu hudbetul hađe i ona je, znači, obavezna za ovih sedam dana da se ona uči. Ko je savlada, ako Bog da imat će prvu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a koje, znači, ne savlada do kraja, prednine život, pa neka se, znači, ofijedalike felijeta nafesil mute nafesum. Još prije toga da kaže, draga moja vraćo, svi se mi, znači, moramo obraćati. Da bi ozbiljio situaciju u svojoj kući, citiraj svojoj ženi hudbetul hađe. Je to nešto iz podniženja? svojim komšijama, svojim najbližnjima, pa će to ostavljati, znači, traga. I zato mi uz Allahu pomoć imamo potrebu. A naučite ovu hudbetul hađe, jer evo mi imamo sada i potrebu za hatibima, ljudima koji će se petkom popijeti na minber i govoriti hudba nije znači šejh. Danas imaš ummetu znači na hiljade dobrih hatiba, znači dobri bajiza koji dobro hudbe drži, a nisu ulema. Jer kod nas mi nekada bucamo pojmove, veli dobro vazi, on je kaj neki učenjak. Može biti baš da nije tako. Možda mu je Allah Đelešanu dao retoriku da zna lijepo pregovoriti, ali kad ga ovako istreso, ne bi našao u njemu Arbajine Neovi. I to je danas slučaj s nama mnogima. E, ali, znači, mi moramo govoriti i zato hutba kao hutba ima svoj poseban beričet. I mnogi ljudi kažu, brate, od ona me je hudba dirnula i promijenila moj život. Od one hudbe sam ja krenuo, zato što je čitava situacija pripremljena, osim ako nije onaj crkveni adet pjevanja i tako dalje, uspavljivanja s nekim bidatima, notarijama i onda kad hoža kaže emma ba'ad, sve je već zaspalo. Razumiješ? Nego da jednostavno hudba bude hudba turnane, da bude prvo ide sitna municija pa onda artiljerija i na kraju čišćenje terena da vidimo ko je preživio. Znači da se jednostavno uzdrmaju ta srca da bi ponijela znači pozitivne energije za sedam dana kako bi znači to djelovalo na njihov cjelokupni znači život. Mi ćemo ovih dana još se docati određeni tema i bit će znači vaši obraćanja znači koja ćemo na neki način ocjenjivati. Znači poslije svakog namaza bit će obraćanje nekog od vas po deset minuta. Znači može samo da se ne obrati onaj ko hoće da u tišini ode pogin na Lavu. Pošto nismo zato spremni, mi ćemo napraviti raspored i ne bojte se. Prvo ide Salem i ekipa, ovi što su za najčešće, najžešće ovaj, linije, a onda i ostali. Znači, nešto da nam kažeš o Allahovoj, da barake o ta'ala vjeri, da se ne bi, da jednostavno uvježbavamo ovdje san, pa i ako pogriješiš, mi smo imali taj predmet na našim medresama, pa je bilo nekada i smiješni scena, padne čovjek s pa tri dana onda ne možemo jesti, toliko nam bude to smiješno. Ovo se zanese. Pa je bilo i slučajeva, brat pripremi hudbu i sad ono mora sve da ide, znači ovaj, iz detalja u detalj, treba klanja dva rekeata i stavi tu hudbu pored sebe do klanja, dođe neko daja i stavi hudbu u Pa on izađe sad na mimber, on ne zna jadnik, ostoje i bez tona i bez slike. Drugi jedan bio malo, jel, lukaviji od njega, pa je dvije hudbe pripremio i naukao nas je na tanak led, stavio jednu hudbu, predao se, klanjao dva rekeata i mi kontamo, znaš vi kad ovaj zaplače sa mimbera, njemu je nestalo i slike i to ne hoće zaplakat, nema ništa. Kad on počinje hudbetul hađe i onda kaže emma ba'ad i vadi hudbu. Znači to je sposoban, sposoban daje, ne da se plaho jel iznenad u datom momentu. Pa na sve ovo ide u prilog da se znači, da se opuštamo. Ja ću vam kazati o sebi. Ja prvu hudbu kad sam držao, znači, samo sam molio Allaha da ne padne s A braćo, meni nije bilo lako stvarno. Znači, predavno su sjedili, znači, znači, šlag muđahida i daija tog vremena. I kasnije mi kaže moj jedan šeh, šeh Iman, hafidahullah, Allah ga sačuvao, kaže, Bilal, ti samo dovio za sebe. Pa rekao, šeh, je samo to greška? Pa nisam ja znao arapski jezik, ja sam govorio Allahu mehdini fimen hedejt, wa afini fimen afejt, wa tavoleni fimen tavolejt. Ja iz vitra onu dovu prebacio, to sam znao. Kaže, ti samo za sebe boliš, a šta je sa nama? Rekao, šeh, ako je samo to greška, ja bi dao ipak tu jednu, bar trojku, dobro, tvrdu, betonsku. Ovaj. Ali kasnije to ide, normalno ljudi ovaj se osokole i hvala Allahu Đelešanu, sada imam ovakvu tremu kad pričam o nekim temama, ovaj, bojim se da neće ovaj drugi spol pripremiti mi neku spletku kad govorim ljudima o, o džihadu, jer ostavše žene, kad govorim više ženstvo, isto je opasno i tako dalje, ali hvala Allahu, polako to se znači razbija. Pa za kraj da znači ja ću i nije ovaj znači nimalo iz niženja da zajednički pokušamo ovu hudbu znači ovaj citirati kako bi to bio vid znači učenja. Ja ću riječ po riječ, a vi ako Bog da ponavljajte za mnom.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 ne smeta. Pa mi ćemo danas, ako Bog da zadužiti Muaza, da ovaj prvi dio napiše ovdje sa harakatima, tako da ćete moći gledat, prepišite sebi lijepo, ako Bog da u sveske i to znači uvježbavajte, svaki dan ćemo to ponavljati dok ne zapamtimo.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 duži ajet, pa ćemo i njega ako bude pisat, da se on nauči. Ja ejuha alladina amanu taku Allah. Ja وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše obraćanje ljudima koje ćemo pozivati bude na najljepši način da budemo sebe upute onima koji nisu upućeni da budemo oni koji će biti mefatihul khair wa magaliku šar da budemo oni koji će biti, biti ključevi dobra a nikako ključevi zla i da što više ljudi našim sebebom uđe u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, a sad ste slobodni dok vas plodne namaz ne zarobi. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Muslimanski susreti. Bihać 2010-2011. Kuna ibad bad Allahi hvala. Ne budite Allahovi robovi, braćo. ya ashab. السهام ونيم لا وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها ونيم لا وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها والايام لا وين